I samo On daje da kiša pada. Samo On kišu spušta. I samo On zna šta je u matericama. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. A čovjek ne zna šta će sutra zaslužiti. Šta će sutra zaraditi. وما تدري نفس بأي أرض تموت i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti, gdje će mu kraj biti. Inna Allahe alimun habir. Allah sve zna i Allah je u svemu potanko obaviješten. Puno je istina koje mi znamo, ali koje zaboravimo. Pa i potisnemo iz sjećanja i onda smo u potrebi da se posjetimo na naši dobri preci iz dobrih generacija bojali su se da će umrijeti na onom što Allah da ne voli. Osman radi Allahu anhu odlazi na kabur i stoji kod kabura i plače i plače sve dok bradu u ne natopi i onda kaže لو أني بين الجنة والنار kada kad bi sad bio između dženneta i džahennem, la edri ila I yu'maru bi. I kada ne bi znao gdje ću biti raspoređen, gdje će mi Allah dati kraj, u džennetu ili u džehennemu. Kaže, la htartu en takuna ramadan. I zato bih tad u tom trenutku da budem prasina, da me Allah u prah pretvori, en ila asir. Prije nego što saznam, hoću li završiti u džennetu ili ću završiti u Sufjan Sauri, rahmetullahi alaih, jedan od velikih islamskih učenjaka i velikana, plakao je jedne noći do sabah namaza. I onda ga je ujutro neko pitao, Abu Ka'u ka'hada ala zvonu, kada za to plaćeš zbog grijeha koje si počinio. Ja, Rab, Sufjan, radijallahu anhu, koji je noći provodio u ibadetu, a dane u stjecanju znanja i u poučavanju, kada bojiš li se grijeha koje si učinio, kaže on, innama ebki haufa katima, ne bojim se bijena kaže, bojim se da ću završiti onako kako Allah Đelešanu ne može. Da će me Allah usmrtiti u trenutku dok gdje Da će me Allah ta dušu uzeti, da će moj kraj biti otrk. A pa radi Allah, rahimahullahu je govorio, Mada kritu Sufjana ila Bakija. Kaže, kad god bi sreo Sufjana, ovog čovjeka o kojem smo govorili sad, kad god bi ga sreo, kada u njega su oči bile suze, uvijek je suzio, uvijek je plakao, i onda sam ga upitao, ma šta ti je više, zašto plačeš? A on je govorio, da hovofu fi Kaže, bojim se da me Allah Đelešanu uvrstio u nesretni. Da sam u ima mahfuzu zapisan kao nesretnik. A mi ne koristi sad što stječem znanje i što pamtim hadise i što čitam Kur'an i što poučavam i što noć i noći svoje provodim u ibadetu, a dane u postu kada je Allah Đelešanu već odredio da ću ja biti jedan od onih koji su nas, ali pa onda ne koristi ovo što radi. I kaže, zbog toga je Sufjan radi Allah. A Resulullah sallallahu alaihi wa sallam posjeća nas. Nakon što u onom hadisu objašnjava od čega je čovjek stvoren i šta je zapravo. Da je stvoren od bezvrijedne jedne kapljice i kako prolazi kroz etape u majčinoj utrobi i kako onda Allah Želešanu mu šalje meleka da zapiše šta da zapiše da zapiše bi ketbi rizkihi, o eđerihi, o amelihi, o šakiju na usaid. Da zapiše koliko će na faku imati. I tako na fakat. Ne mene mimo ići. I da zapiše bi ketbi eđerihi, o amelihi. I ono što će raditi. Kad će umrijeti, koliko će na faku imati, kako će raditi, koja će djela raditi, onda na posljedku hoće biti sretan ili nesretan. To je Melek zapisao. Zapisano je jesi li sretan ili nisi. A čovjek treba znati da Allah Đelešanu kad nekog učini sretnim da mu olakša puteve dobra, da on to dobro radi. I onda Resulullah sallallahu alaihi sallam kaže Fevoljedi la ilaha gajbu. Tako mi Allaha, pored, kojeg nema drugog Boga. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli džunne. I ovaj hadith dobro znati. Zaista će čovjek raditi djela stanovnika dženneta hatta ma kune bainaha wa bainahu ila zira kada je sve dok između njega i dženneta ne bude koliko jedna podlaktica toliko će biti blizu džennetu samo ga još smrt dijeli od dženneta ništa drugo i kaže Rasulullah Fejsbiku alihi kitabu ali će se sad preteći ono što je Allah zapisao još tamo. što neće moći izbjeći fejamelu bi amri ahli nari i kaže on će početi raditi djela koja u vatru vode djela stanovnika vatre i ući O inna ahadakum da ja'manu bi amali ahli nar. A kada zaista čovjek radi djela koja ga vode u vatru, radi djela stanovnika vatre, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa I Jer te buktinje ga dijeli samo smrt. Koliko podlaktica. Samo ga smrt dijeli na bude stanovnik vatre i da priziva nasad propast. I je Rasulullah sa ja'manu bi amali, sa jesbiku alejni Ali ga tad Feluhi tri sudbina, jer mora se odazvati onom što Allah što je odredio i mora uraditi ono kako Allah odredio. <clears throat> Fe jesbih alih il kitab fe jamanu bi amali ahli dženneti fe jedhuluha. I kaže zatim počne raditi djela i uđe u To je Allahova Đelešanu dobro. I njegova milost, čisto njegova milost, kome će dati da radi djela stanovnika vatre i da potom uđe u džennet, a kome će dati da čitava života i posti i klanja. I Allaha spominje, ali je Allah Đelešanuhu znao u praviskomu da taj isti čovjek ne zaslužuje Allahom milost. I nikad ga nije ni zavolio. Čovjek misli da ga Allah voli, a Allah ga Čovjek misli da ga Allah voli, a Allah ga ne voli, Allah ga prezire zato što nije zaslužio to i što Allah zna da on nije taj koji može zaslužiti Božju milost. Nego mu je dao to Da se pati na ovom svijetu, da se pati na ovom svijetu. A s druge strane, svoje dobrote i svoga znanja praiskonskog da čovjeku da bude nevjernik i onda pre samu smrt da da prihvati islam da se spasi. Ovo nikako ne znači da čovjek treba reći, kao što se sahabi rekla, Allahov poslaniče, zašto se onda trudimo, ako je sve već određeno? Ako Allah sve odredio, mi ne moramo to vidjeti, što ćemo se truditi? Prepustit ćemo se sudbini, pa kako ko umre, tako ćemo biti, kako je suđeno, tako ćemo biti. Pa je Resulullah sallallahu alaihi sallam govorio sahabima, rekači, i'malu fa kullu jeserun ima kolika lehu. Nemojte tako razmisliti. Radite dobra djela, jer svakome je Allah Đalešanuhu olakšao i svakome je dao sreću, dao mu želju da čini ono za šta je stvoren. I zato čovjek koji klanja pet dnevnih namaza i posti i boji se Allahu Đalešanuhu, on je uz Allahu Đalešanuhu pomoć jedan od onih spašenih. I Allah Đalešanuhu kaže, imamo na umu i ovaj ajet, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم Kad su oni skrenuli, kad su htjeli skrenuti sa Allahovog puta, onda je, kaže uzvišeni Allah, onda je Allah učinio da on skrenu. Jer onaj ko voli Allah i ko voli njegovog poslanika i ko želi ići putem istine i ko želi na to istinu umrijeti, Allah ga neće ovdje u Nego će odvesti u onoga u kome se pojavi ta sumnja i koji samo sebe, samo sebe poduzme uzroke da vode u dalale. Molim Allaha Đelešanu da nam pomogne da istajemo na dinu sami. Ako ono kao bih kada u te u الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه Prije bitke na Uhudu, a to je bitka u kojoj su se mnogi ashabi dokazali da vole Allaha i njegovog poslanika. Šta vi se tražili su od Resulullaha da krenu u susret, da dočekaju neprijatelja van Medine. Toliko su žudjeli za borbom. U toj bitci u kojoj je Hamza radijallahu anhu taj lav Islama pokazao da vodi Allaha i njegovog poslanika i da je spreman dati i dao je ono što je najvrijednije, a to je život. Dao je tu za Allaha i poslanika. U toj bitci, odnosno prije te bitke, dolazi čovjek po imenu Usairim Amr ibn Zabit, i obraća se Rasulullahu kada je hoću li prvo prihvati islam ili ću se boriti. Došao sam da prihvatim islam, o Muhammede, šta ću prvo, hoću u bitku, pa poslije bitke da prihvatim ili ću sad, kaže mu Rasulullah, sad prihvati islam. I čovjek izgovara svjedoči, ašhedu an la ilaha illallah, wa ašhedu anna Muhammeda Rasulullah. I kreće u borbu. I Allah daje da gine u toj borbi. Nijednu seždu Allahu učinio nije. Bio je mnogobožac, duge godine, Nijedan namaz nije kad. Možda je svega nekoliko puta Allaha spomenuo. Nijedan dan Ramazana, ni, ni Ramazana, ni dobro mu posta, taj čovjek nije postio. I poginuo je na Allahom putu. I kad kaže Rasulullah kasnije vidio, kad je čuo za njegovu pogibu, onda je rekao Amina Falilan je Kesira. Kaže, malo je uradio. Zaista je malo uradio kad strani kaže da je malo uradio, onda je to stvarno malo. Kaže ovo huđi reketira, ali kad je zaslužio veliku, veliku nagradu. Malo s jedne strane dao, a puno dobio. Imajmo na umu Resulullahu u hadisu kojem kaže Innamal a'malu bil havatim. Dijela se cijene prema konačnici, prema onome što čovjek posljednje uradi. Prema tome se sva djela vrednuju. I Allah će prema tome vrednovati svakom njegova djela. Ovo vam, braćo, <clears throat> Ne govorim zato što smatram da vi ovo ne znate i da ovog niste svjesni. Nego na ovu temu me je potaknulo to što sam saznao i bilo mi je jako drago, to mi je bilo osježenje u životu. Da je jedan vaš brat iz ovog džemata kojeg ste vi odabrali da vas vodi, da vas predstavlja koji je pozivao, koji se zapravo brinuo o jednoj starici u ovom gradu i koja se razboljela i koju je on posjetio u bolnici. Allah ga je poslao Nakon što su se na njoj pojavili znaci smrti, smrt je očita bila i ona je bila toga sestra. I koji je tu ženu pozvao u islam. I rekao je posvjedoči da nema Allaha, da nema Boga osim Allaha i da nema, i da, e, da je Muhammed Allahov poslanik. Da Isa a.s. nije Bog, i Boži sin, nego da je on Boži poslanik. I kada je taj starca izgovorila šehadet? Izgovorila šehadet, prihvatila islam, bez ikakvog interesa. A mi nekad kad vidimo, pogotovo kad vidimo muslimane, sudimo po manjštini i nekad ćemo i reći, Boga mi, Toba jare njemu, daj Bože da njemu Allah oprosti. A ko je garant da će Allah tebe oprosti? Vanština nije pokazatelj u mnogome onoga što je u srcu. U nekim stvarima jest, ali mi u srce da vidjeti Jer u sama radi Allahu anhu, kad je ubio čovjeka koji se izbog koji je govorio šehade da bi, da, bi kako kaže ovaj ashab da bi spasio Poslanik mu je govorio kada jesi li ti zavidio njegovo srce? Jesi li rasporio utrobu pa vidio zašto on izgovorio šehadet? Kaže ja sam ga ubio. I poslanik je to ponavio dok taj ashab nije rekao kamo sreće da sam toga dana i sam prihvatio. Da sam prije nevjenik bio, da sam tek tad došao kod poslanika i da sam nisam sam prihvatio. Vanština će nas zavarati, zato ne trebamo suditi. Trebamo dati ono što je do nas. I trebamo ne zaboraviti zbog čega smo ovdje. Ako mi, pogotovo toj starijoj populaciji zapostavljenoj, ne pokažemo da vodimo brigu i da želimo da se spase koće. I nakon što je ova starca prihvatila islam, nakon nekoliko, sati je Allah dao da umri. E to je onaj poslanikov hadis. Kad će raditi djela stanovnika vatre i sve ne bude na domak A tako mi je Allah bila na domak I nakon toga Allah je Allah joj šalje čovjeka koji će pozvati u islam i koji će spasti džehennemske vatre. I ta starca nakon nekoliko sati umre. Opravdanih razloga ukopana je po kršćanskim običajima. Međutim, krst iznad kabura ne znači ništa. Kao što ne znači ni nišan iznad nevjerničkog kabura, iznad nevjerničkog groba, tako i krst iznad muslimanskog groba ništa ne znači, ništa ne govori. Pa smo planirali na prijedlog jednog vašeg džematlije da se ako Bog da poslije džuma namaza obavi dženaza ovoj našoj sestri jer dosta e, do to niko nije uradio či ukopana je po, po njihovim običajima pa vas zamolio ako nemate ništa protiv za Allahovu Đelšanu pomoć poslije farz namaza ćemo malo i ukratko objasniti kako se obavlja dženaza namaz pa ćemo je obaviti a Allah će nas zato nagraditi i za dvije minute, za minutu se dženaza mora klanjati Došao si na džumu, a odnio si kući se vapa koliko je teško jedno, koliko je teško brdo.